الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء šesti hadis u ovom poglavlju kaže od Ebu Hrere radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi vseleme rekao kada neko od vas predvodi ljude neka im skrati namaz jer među njima ima slabašnih i bolesnih i, onima, i onih sa potrebama a kada neko klanja sam neka oduli koliko želi. Ovdje je došlo, došlo u hadisu neka skrati. Kada kažemo da se namaz skrati, ne misli se nikako da se naruše ili da se izgube, znači, osnovni ciljevi namaza. Niti da se skrate toliko da bude krnjavost u ruknovima ili sunnetima namaza. A granica koja nam pokazuje gdje smo oduljili jeste da se opterete muktedije. Ako su muktedije opterećene, tada je namaz bio dug. U protivnom, u protivnom nije. A kako ćemo znati kada je to namaz dug? mjerit ćemo ga sa namazom poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jer je njegov namaz bio, znači, uvijek ovaj takav da ga mogu podnijeti, da ga mogu podnijeti muktedije. Ponekad bi poslanik sallallahu alaihi wasallam ušao u namaz, pa bi želio oduljiti, no međutim, čuo bi plać djeteta, pa bi zbog toga skratio namaz pa bi zbog toga skratio namaz ne želeći da nanese tegobu njegovoj majici da sluša znači plać svoga djeteta. Jer bi se na takav način ili opteretio muktedija. Neće imam u namazu znači oduljiti sa tiraetom na kijamu, tako da optereti ljude koji klanjaju iza njega. Niti na ruku, niti na srđdama. Neće duljiti više od toga da kaže tri te spiha i nakon toga ako izgovori dovu ili dvije koje su poznate u sunnetu, znači neće mimo toga duljiti. Ovo pod uslovom da zna da će opteretiti, da će opteretiti muktedije. Jer je poslanik s.a.v. koji je naredio da se namaz skrati, pokazao nam, znači praktično, kako treba da izgleda namaz, namaz jednog imama. I isto tako ćemo spominjati neke propise vezane za ovaj hadis u hadisu Ebu Mesauda koji dolazi nakon ovoga hadisa. Slabašan obuhvata bolesnog čovjeka. Ha. Jer među njima ima kakvi? Slabašni, bolesni i ljudi sa potrebama. Slabašan čovjek obuhvata svakako i bolesnog. Pa je ovo u šarijatu se zove zikru el hasi ba'de am. Spominjanje posebnog nakon općenitog. Jer dosta ljudi zna biti slabašno i uz to znači biva još i bolestan. Neki učenjaci kažu, postoji mogućnost da se sa riječima slabašan mislio na čovjeka koji ima slabašno tijelo. Slabašnu građu tijela pa ne može znači izdržati dugo i za imama ako oduli pa mu to stvara poteškoće. A postoji mogućnost da je sa ovim ciljan i star čovjek, šejh u poznim godinama, kome je znači teško stojati u namazu i na to ukazuje naredni hadis koga ćemo jeli, citirati poslije ovoga. A što se tiče bolesnog, bolestan je samo bolestan. Jer može čovjek biti bolestan, ali da nije slabašan. A može biti bolestan. I čovjek sa potrebom, potrebe su veće nego da se opisuju. Mogu biti različite potrebe. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Feri tawil maša neka klanja koliko želi dugo." Kada klanja šta? individualno za sebe, neka klanja koliko želi dugo. Znači, po spoljašnjem značenju hadisa, kada bi čovjek stao u namaz, nakšav namaz, u početnom vremenu, i klanjao i ušlo jacijsko, on nije završio. Je li pogriješio? Molim. Po spoljašnjem značenju hadisa, li pogriješio? Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, polako. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, Kada od vas neko klanja kao imam, neka skrati. A kada klanja sam, neka oduli koliko želi. Čovjek ušao shodno hadisu. Gledajte hadis. Čovjek ušao u namaz, akšam namaz stao, i klanja jedan neka dva rekiata i na drugom rekiatu ušao već u jacijsko vrijeme. Je li pogriješio shodno hadisu? Nije. Svodno hadisu, govorimo o hadisu. Nije, jer je kaže poslanik neka odulji šta koliko želi. Zato šafijski učinjaci kažu, po poznatom mišljenju, kod njih po ispravnom mišljenju, jeste da čovjek kada bi na takav način ušao u namaz, da bi njegov namaz bio ispravan. Znači da bi njegov namaz bio ispravan. Ali ispravno ono što je odabrao Ebu Hanife, da nije dozvoljeno. Znači, ispravno je mišljenje da nije dozvoljeno oduljiti, znači, mimo vremena. Jer je namaz, kad se kaže koliko želi, nije se mislilo koliko želi, znači, on općenito od sebe, nego o, ispravno je o, da, da ima namaz svoje, znači, ograničenje. Inne salate kjane talen mu'minine kitaben ma'ukuta, namaz je vjernicima u tačno određena vremena propisan. Pa bi hadis značio, neka odilju koliko želi šta u tom namaz po vremenu. Tako bi hadis značio. Kazali smo da ovo stave Buhanife, no međutim, e, ovaj stav drugi učenjaka, ne znam, po pitanju Buharife, znači morali bi provjeriti njegov stav po ome pitanju. U ome hadisu je dokaz da je imam dužan da skrati namaz muktedijama. Na prethodno propisan ili spomenut način. Znači ne da se izgubi osnovni cilj namaza, niti da nešto fali od ruknova, niti od šartova, niti od suneta namaza zbog toga. Znači da toliko brzo klanja da bi se izgubilo nešto, tada ne bi bilo ispravno. I ome hadisu je dokaz da se propisi ljudima trebaju spominjati sa obrazloženjem. Pa kada je rekao poslanik s.a.v. ome ashabu, ili kada je rekao kod vas klanja neka skrati. Rekao je zašto da skrati? Zato što iza njega ima šta? Slabi, bolesni, potrebama i drugi. Jer ljudima ako samo kažeš nemoj skrati, ne zna zašto. Međutim, kada mu pojasniš, onda znači to bolje svati i to bolje razumije. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno čovjeku koji je slabašan i koji je bolestan da dolazi u džemat. I drugi znači koji su u osnovi možda nisu obavezani džematom da dolaze u džemat. Kao što je ona žena donijela dijete pa je plakala u džamiji pa je poslanik sa osnovim zbog nje skratio namaz. Dok kaže imam malik, neće djeca dolesti u džamiju osim ako razaznaju. Raz, godina sinu temiz u šarijetu je otprilike nekih šest ili sedam godina kada djete razaznaje. No, međutim, ispravno je mišljenje većine učenjaka da je da će dijete dolaziti u džamiju i da je hadis koji kaže džennibu sibjane komul mesađit, nemojte dovoditi ili izbjegavajte dovođenje djece male u džamije, taj hadis je bater, nije ispravan. Znači, ispravno je da djeca se mogu dovoditi, no međutim, roditelji su dužni da povedu računa o svojoj djeci. Ne znači, znači dovesti dijete u džamiju i pustiti ga da čini sve ono što kod kuće ne smije činiti i sve ono što u školi ne smije činiti, nego to čini u džami. I to je pogrešno. To je pogrešno. Već treba znači da čini u džami lijepe stvari i da se poučava edebu i da znači roditelji prate svoju djecu. vidimo da je ovdje obaveza da se prati da se prati šta je reći žena? Obaveza je da se prati ovaj, eh, da se prate slabi, slabašni. Jer je došlo u jednom hadisu čak navodi siru ala seiri alba'afikum. Kada putujete, putujte kako putuju najslabiji od vas. Imate karavanu sve mladići. I sa mladićima idu Mujo i Hase. I oni su stariji ljudi. Dužni su mladići da idu onako kako ide ko? Mujo i Hase. Taman bio jedan ili dvojica. Idi kako najslabiji idu. Taka je ista stvar u džematu. Svi su mladići, svi su jaki. No međutim dođu dvojica stariji ljudi i klanje s tobom, nećeš duljiti. Iako oni žele da odulje i hoće i vole. Ne, ti klanjaj ljudima koji su najslabiji. To je, braćo, pravda šarijata. To je pravda šarijata da uzima u obzir svakog čovjeka. I musliman se veže za svoga brata muslimana. Pa jedan čovjek koji ima uzor, zbog njega drugi imaju možda nekad olakšicu ili opravdanje. Na primjer, mi došli u džamiju i želimo da spojimo namaz zbog ja, neobično jake kiše što je po ispravnom mišljenju dozvoljeno. I, ali provešćemo između akšama i jaci u džami. Jel u redu? Došli smo na akšam i ostajemo do džami ili imamo predavanje. E, ostajemo do dojaci ili imamo predavanje. Tada nećemo spajati, jer spajanje ništa šta ne. Ti svakako došao spajati, ti svakako ostaješ do jacije tu. No međutim, dolaze tri ili jedan čovjek ili pet sa strane, oni će klanjati i neće biti na šta? Na predavanju mi možemo spojiti zbog njih. Jel u redu? Mi sami koji smo došli tu ne možemo spojiti jer nemamo, ne izlazimo napolje pa da nam je ponovo opterećenje da dolazimo šta na jaciju. Nego ostajemo svi u džamiji. I znači nemaš potrebe da Nemaš, nemaš tu olakšice. Ali dolaze trojica ljudi sa strane i oni neće, neće, nisu na predavanju. Ne vole slušati predavanje, nemaju vremena, idu kućama svojim, pa dolaze ponovo na jaciju. Zbog njih mi možemo šta? Spojiti. Samo kada dođe jacijsko vrijeme, ako se prouči jezan, moramo ili izaći prije ezana, ako se prouči ezan, onda moramo ostati konjeti jaciju. Pa ćemo nijetiti šta? Na filu. Jel u redu? Pa pogledajte kako je Islam to povezao i kako pazi tebe zbog jednog čovjeka. I cijeli džemat, znači, neće mu se udovoljiti zbog jednog čovjeka, zato što će njemu biti opterećenje. I ovo neće nigdje naći nego u islamu u islamu znači da se pazi pravo i hak svakog čovjeka, a naravno slabih ljudi, bolesnih ljudi, ljudi sa potrebama i slično, i slično tome. Ovaj hadis što smo rekli, siru ala seri aba'afikum, idite kao što najslabiji idu vaš, on nije poznat u hadiskim zbirkama. Imam sahau i kaže, nema ga, nema ga. Imaju drugi hadisi koji ukazuju na njegov smisao. Kod muslima i kod drugi, Kod Tirmizije mogu biti hadis koji ukazuje na smisao, ali hadis ovim tekstom nije poznat u šarijetu, nije poznat kod islamskih učenjaka. U ome hadisu je dokaz da namaz u džematu nije uvjet njegove ispravnosti. U hadisu je dokaz da namaz u džematu nije uvjet za njegovu ispravnost. Kako? Kako, ko zna? Dobro, da se ne kaže u hadisu. Pa dobro, to je skrat. Ja kažem, u hadisu je dokaz da namaz u džematu nije šart za njegovu ispravnost. Gdje je to dokaz u hadisu? da nije šart za ispravnost. Znači, On je rekao neka klanja ako sam za sebe klanja. Ne mora biti kod kuće, može, može biti u džami, ali nije u džematu. Znači, ako sam za sebe klanja, neka odulji koliko želi. Znači, čovjek ako klanja sam za sebe namaz, da mu je šta? Ispravan. No, međutim, je to nužno ukazuje na to? Ne ukazuje. Zato što čovjek može biti na, putu, je tako? Može biti da nema džami nigdje blizu, pa da šarijetski ni duža da se odazove, je tako? Znači, ne mora značiti da nužno ukazuje. Može se iz njega to uzeti sa drugim argumentima, ali hadis kao hadis sam za sebe, iz njega se to ne može nu, i ne, ne mora nužno zaključiti. Neka oduli koliko želi, spoljašnje značenje hadisa ukazuje da oduli sve erkeane. Znači, da oduli sve što ima, osim neka olema kaže, samo neće između dvije sežda sjedenje duljiti dugo. A, ali je ispravno da, da će duljiti to, da i to čovjek može duljiti i sjediti duže između dvije sežde. Sedmi hadis, a ne bi Mesud, a ne bi e, Mesud e, al-Ansari, al-Bedri, radijallahu anhu, kale, džaje ređulu na nebiji, sallallahu alaihi wasallam, fa kale, inni le ete aharu, ali salati subh, li jeđli fulan, mimma jutilu bina, فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظته قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليتجوز فإن من ورائه الكبير والضعيف الكبير والصغير وذا الحاجة قد أبو Mes'uda الأنصاري البدري Al Bedrija se prenosi da je rekao, صلى الله عليه وسلم I rekao mu, Allahov poslaniče, ja ne dolazim na sabah namaz u tu i tu džamiju zbog čovjeka koji klanja i odulji nam, znači, namaz, radi se o sabahu. Kaže, klanja nam sabah i odulji ga. Kaže, Ebu Mesaud, pa nisam vidio poslanika, sallallahu sallam, da se je ikada razljutio kao što se razljutio toga dana. I rekao je, o ljudi, zaista među vama ima onih koje ljudi, koje ljude tjeraju od džamija munefirin. Znači, tjeraju ih i razbijaju ih, razbijaju taj džemat. Ko od vas predvodi ljude, neka skrati, jer iza njega imaju stari i mali i oni sa potrebama. Ebu Mesaud Al-Ansari, al-Bedri, sa njim se nismo još susretali, znači u toku komentara ovih hadisa, on je Ukve ibn Amr el Bedri, ali većina uleme kaže da on nije pristuo na biti na Bedru. Većina uleme kaže da nije pristuo biti na Bedru, nego je došao, znači, na Bedr, pa je pripisan Bedru. Žene tamo ništa ne čuju, kaže da smo opoječao. Ništa ne čuju tamo. Akustika. Akustika. Dobro se. Kažemo, većina uleme smatra da Ebu Mesaud El Ansari El Bedri nije učestvo na Bedru. Pa zašto se onda zove El Bedri? Kažu da je nakon Bedra došao tu, pa se je pripisao Bedru. Imam Buharija tvrdi da je ipak on bio u bitci na Bedru. I bio je na jer nakabi i, i sa 70 ashaba i bio je najmlađi među njima. I bio je na bitci na Uhudu i on je jedan od časnijih ili poznatih ashaba. Umro je u Kufi ili u Medini. Shodno razilaženju među ulemom, 31. 40. 41. ili posle 60. godine s odno razilaženju među ulemom. I kada je Ebu Mesaud u pitanju ime, imamo skupinu ashaba koji se zove Ebu Mesaud. Imamo ovoga, Ebu Mesaud Alansarija. Imamo drugog Ebu Mesauda, El Gafarija, koga spominje vam Tabarani, kaže da mu ime Abdullah imamo Ebu Mes'uda bez ikakvog imena i prezimena. Samo se zna tako kao Ebu Mes'ud. A što se tiče ovoga čovjeka koji je nepoznato ovdje, koji je došao da se žali poslaniku sa Ko je on? Po njegovom mišljenju imamo, po, nje, po, po, po imenu toga čovjeka imamo pet različitih mišljenja. Prvo, da se on zove Hazm ibn Ubej Ibn Kjab. I to je došlo kod Ebu Davuda u njegovom sunem. Kaže Hafiz ibn Hajar al-Skalani u Fethul Bariju da je pogriješio onaj koji je rekao da je ovo bila priča sa Ubejom, odnosno sa Hazmom ibn Ubejom. Drugi kažu da je to bio Haram ibn Milhan ili da je bio Hazim, treći Sulejm ibn al Haris i četvrti kažu ili peti kažu da se zvao Malik. Min eđli fulan zbog čovjeka koji nam odulji. Ko je taj koji nam, koji nam odulji namaz? Ko je? A ko je taj imam bio? Kako mu je bilo ime? Ko je duljio namaz? Muaz ibn Džebel. Muaz ibn Džebel. Tako kaže autor ovaj, Ibn Mulekin kaže da je to bio Moaz ibn Džebel. Ali ispravno to nije bio Moaz ibn Džebel. Ispravno je da nije bio Moaz ibn Džebel. Ima slična priča sa Muazom i nju ćemo spomenuti pa ćemo vidjeti gdje je razlika i zbog čega je ispravno da to nije bio Moaz ibn Džebel. Prvo, priča Muaza ibn Džebela je desila se na jaciji. Je li tako? Klanjao bi jaciju sa poslanikom, salallahu alaihi vseleme, pa se vratio <coughs> svome narodu i onda im klanjao kao šta? Kao imam, to je bila jacija. A ovdje se radi o čemu? O sabahu. Znači radi se o dva različita namaza. Jer ne bi se to desilo, znači, muazu dva puta, nego se radi, znači, o dva različita namaza. Druga stvar. Kada je u pitanju Muaz ibn Džebel, on je klanjao u džamiji koja se zove Benu Selime. A ovaj ashab koji je klanjao ovdje, ko je on? U Bejibnu Kjab. On je klanjao u mesečidu Kuba. Pa se znači razlikuju šta? I imami i i mesečidi. I namaz. Znači razlikuju se jer je došlo kod Ebu Jale sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže Ibn Hajar, a, u rivajetu Isa ibn Đarije od Džabira da je rekao došao je Ubej ibn Kjab da klanja stanovnicima Kuba. Pa je počeo sa dugom jednom surom, pa je jedan mladić prekinuo namaz ili odvojio se od imama i završio sam namaz. Pa kad je to čuo, Ubej razljutio se, bilo mu krivo. I otišao kod poslanika, salo sam da se žali. A u isto vrijeme je došao i dječak da se žali na ubeja. Došli su pred glavnog kadiju da se spore. Pa je poslanik sa osvrame, kada je čuo jednu i drugu stranu, razljutio se i rekao, kaže, o ljudi, in ne minkumu refirin. Pa spomenuje, znači, hadis. Pa se radi o kome? O ubeju. Prvi put kad smo spomenuli one koji kažu da je to bio Hazm ibn Ubej, ibn Kjab, znači da je Hazm došao da se žali na koga? na svoga babu. Došao je da se Hazm žali na Ubeja. A Hazm je sin Ubeju. To je Ubej ibn Kjab, poznati karija od Ashaba. Pa bi došao da se žali na svoga oca. Tako da to nije ispravno. Ne znamo da bi imao tu petlju da dođe da se požali na babu svoga ili zbog namaza. Ali, znači, ispravno je da je to bio ovaj, da je, da je ovdje bio u, da je bio u Bej kao imam, a da nije se žalio na njega njegov sin, nego da je to bio neko drugi. Zbog toga i toga, mi ne žele fulan, u arapskom jeziku fulan znači taj i taj, bez imenovanja. Došao mi je taj i taj, reče mi tako i tako, kaže za džajni fulan, on vokale li keda, vokeda, jel? Došao je taj i taj, rekao mi tako i tako, bez imenovanja, bez spominjanja. Ovo nam a, možemo zaključiti da je ova riječ, taj taj, došla od ravije, a nije došla od koga? Od poslanika sa osrem. Nego on je znao, došao je dječak koji se zove ha, Malik, na primjer, ili Hazim, kako je došlo u drugom, da se zvao. I došao je u Bej. I on kaže, ovaj, i ravija kaže taj, taj. Pa je to došlo, braće, od ravije. Sa strane ravije nije htio šta da imenuje ljude koji su, koji su, a, sa kojima se to desilo, to je edeb i etika, znači sa njegove strane. U ome hadisu, mimo onoga što je prilo, u prethodnoj predaji, možemo zaključiti da je dozvoljeno čovjeku da se požali na nekoga kada ima nekakav problem. Kao što je došao ovaj dječak i požalio se na ubeje. Dokaz u hadisu imamo da je dozvoljeno čovjeku da izostane iza namaza u džematu ako ima opravdanje. Jer ovaj dječak nije šta? Klanjao i za imama, nego se razišao sa imamom. Da se spominju razlozi, znači zbog čega je nešto tako i tako kada se spominju propisi, kao što, me, što je spomenuo poslanik sa osnovom ome hadisu. Dozvoljeno je čovjeku da se naljuti kada nekoga savjetuje ili kad govori određeni propis. Da bude ljut, Naročito ako je ta greška koja se desila od njega bila namjerno, tada naročito, ili ako se nije htio poučiti, a imao je priliku. Znači, bilo ovo, ili jedno i drugo čovjek je kriv. S tim što je prvo, je li žešće. Da čovjek treba gledati, u hadisu je dokaz da se gleda da se džemat ujedini, a nikako da se džemat razbija. Dalje, kada je poslanik sa osreme rekao o ljudi, dozvao je ljude, ali nikoga nije spominjao po imenu. Jer to se odnosi onda na sve ljude. Kako se odnosi na Muaza ibn Džebela i na Ubeja, odnosi se na sve imame koji dolaze nakon poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da je dozvoljeno imamima da se žale glavnom imamu. Kako se požalio se ko? Ubej vođi muslimana, poslaniku sa osadime. Kad kažemo glavnom imamu, ne mislimo glavnom imamu nekog međlisa. Nego mislimo glavnom imamu, jeli? Mislimo na halifu. Ovdje je posebno rekao, ovaj dječak je spomenuo sabah namaz, da dolazim na sabah namaz zato što duli, zato što se na sabahu obično duli više nego što na drugim namazima. Pa i zbog toga, znači, spomenut posebno sabah namaz. A problem biva tu što ljudi poslije sabaha izlaze, i traže obskrbu. Jer je učinjen bereket ome umetu, kako je rekao poslanik sa osvijem, u prvim časovima jeli dana. To je najveći bereket. Pa zbog toga, znači, piva ponekad poteškoća ljudima ili opterećenje i vi to ovdje dobro znate kada se klanja dugo, a čovjek mora u prvu smjenu ili mu je znači namaz negdje ovaj e, knapiran vremenski, sigurno da mu to predstavlja opterećenje. Poslanik sallallahu alejhi ve se naljutio zato što je bio brižan prema umetu, želeći umetu dobro i želeći umetu hajr, i ne želeći da umet snađe bilo šta što što bi ga opteretilo. Stoga se naljutio sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, je li ovo oprečno njegovom hadisu u kome kaže neka kadija ne sudi između dvojice kada je ljut? Je li ovdje poslanik sallallahu bio ljut kada je sudio? Jeste. Ali rekao neka ne sudi kad je on ljut. Kako je mogao presuditi sallallahu alejhi a on ljut? Molim? Dok ali vidi presude. Kriv je, jeste podučavanju pravo sam. Međutim ima tu je vidi presude. Ti si kriv, on je u pravu, nemoj to više raditi tako. Zato što on poslanik. Poslani sam koliko god da bi bio ljut. Znači, sad da se zajapuri, ne može on presuditi, znači, po svome udovoljavajući svojoj strasti i onome što osjeća, zato ovaj, mu je bilo dozvoljeno da sudi znači, o mehalu i ome stanju. Jer poslanik sam koliko god da bio ljut, kako je rekao Abdullah ibn Amru, a, piši, pa tako mi Allaha iz mojih usta ne izlazi nego istina. Kad su mušici kazali, kako pišeš od Muhameda? A on nekad ljut, nekad je e, ovaj radostan, nekad je zadovoljan, nekad je ovakav, nekad je... I u svakom halu od njega pišeš, kaže, piš, tako mi je Allah iz moje ustane izlazi njegov istina. Pa se poslanik sa osam može naljutiti, ali iz njegovih ustane izlazi kada je u pitanju vjera i verski propisi, osim istina. I tako je isto kada je u pitanju, kada su u pitanju presude. Inna minkum mureftirin, među vama ljudi imaju koji tjeraju ljude, Isto je kao riječi ma balu akvamin je kulune keda o keda. Šta je ljudima koji govore tako i tako? Kad su došli na niko dajše, pa jedan rekao ja neću, jeli, prekidati povoz, drugi kaže ja ću stavno klanjati, treći kaže ja ću, ovaj, neću se ženiti, četvrti kaže ja neću jesti meso. Pa je rekao poslanik sa osvrame, šta je ljudima koji govore tako i tako? I hadis, berire kada je trebala biti puštena, pa se oslovljavali šartovi da je oslobode, pa je rekao poslanik sa osaname, ma balo akvamin je šteretune šurutan lejset fi kitab illah, kulu šartin lejset fi kitab illah i fehu je batilun, vole ukjane, mijete šart. Inša Allah, pojačit ćemo. Pojačit ćemo. Isto tako poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije nije a, spomenuo umu a, a, muhađir ummi Kais. Bio jedan čovjek koji je obavio hidžru radi žene koja se zvala umu Kajs. Jel u redu? Pa kada je obavio hidžru, došlo je do poslanika, sa zbog čega on izašao u hidžru. Ošla umu Kajs u hidžru, a on htio da je oženi. Pa kaže, idem ja u hidžru za njom da je oženim. Pa je, pa je poslanik, sa rekao, Šta kaže? Women kanet hijratuhu li dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajra ilayhi. A kome hijra bude a, radi dunjalu kada bi nešto od njega ostvario ili žene da bi oženio, pa hijra je njegova za ono zbog čega je učinio. Ali nije tada rekao i kao što si ti uradio muhađir u Mikajs. Nego je rekao hadis, a nije spominjao šta imena, nije spominjao imena ljudi. ome hadise znači dokaz da je dozvoljeno i zaostati iza džemata, u nam, e, iza, iza namaza u džematu, kada ima za to ispravno opravdanje. Zato što je ovaj dječak, nije, nije mu bilo naređeno da ponovi namaz. On je sam, znači, odvojio se i završio namaz, pa mu nije bilo da ponovi, dozvoljeno, nije mu bilo naređeno šta da ponovi, namaz, što je dokaz, znači, da čovjek ako ima opravdanje i ne dođe u džemat, da bi mu namaz njegov bio ispravan. A kod neki ljudi će ovo biti razlog da nikako ne dolaze u džamiju. Hođa dugo klanja i nema ništa ni od taravije, a kamo od propisani namaza. Jer ljudi više ovaj vode pažnje o taravijama jeli, u Ramazanu nego o propisanim namazima u džamiji. I došao je hadisu poslanika, salosaleme, koji se u jednoj verziji pripisuje njemu, ali i salatu veselam, a u drugoj se kaže da je to Ibn Abbas, da je to riječ Ibn Abbas, i to je ispravno, a men semijan nida, felem juđib, fela salata lehu ila bi uzr. Ko bude čuo ezan, a on odazove se, nema namaza osim uz opravdanje. Op, opravdanja za nedolazak u džemat su brojna. Spominju ih islamski učenjaci u svojim knjigama i Ibn Hibban spominju u svome sahihu deset tih opravdanja. Pa kaže, prvo, bolest, zatim kada se donese hrana, postavi kada se servira, znači jelo, kada se zaboravi, pretjerana gojaznost, da je čovjek pretjerano debel, što je predznaka sudnjeg dana. Predznaka sudnjeg dana, kako došlo kod Buhari, jeste da će ljudi biti debeli. Da će biti debeli. A, peto, kada ima potrebu za jednom od dvije fiziološke potrebe. Šesto, da se boji za sebe ili za svoj metak na putu, znači do džamije, da ima oni koji ga presrećuju, da, da mu otuđi njegov metak ili da ugroze njegovu bezbjednost ili njegov život. Sedmo, žestoka hladnoća, žestoka kiša, osmo, deveto, tama velika da čovjek ne vidi kuda ide i deseto, kada čovjek jede bijeli ili crveni luk zbog mirisa. I sve što je u tome kontekstu. I zato ne, ne, nije daleko kazati da čovjek koji puši cigaretu, da ne treba dolazi u džemat. Bolje mu je da klanja sam kod kuće, nego da dolazi da ljude uzemirava. Zbog istog, istog a, razloga. Jer duhan ima gori, znači miris od luka. Ko je luk halal, pa se ne može dolaziti u džamiju kada se jede, šta je onda sa duhanom? Tako da čovjek treba paziti kada dolazi u džamiju, da, jer ome je ta one koji ne, ne puše. Čovjek koji puši za njega je duha normalno. I kaže, ljudi, šta vam je bolan? Pa ovo je normalan miris. Normalan je miris za tebe koji konzumiraš duhan. Ali koga ne konzumira, to je za njega odvratno da ne može stajati nikako pored tebe u namazu. Znači, pa treba imati obzira, možda je njemu to normalno i ne smeta, ali smeta drugima. Iz toga i onaj ko, ko konzumira duhan, što svakako ne bi trebao, neka znači za namaz kada dolazi neka nastavi da prije toga jedno vrijeme ne puši, da se lepo očisti, pripremi, znači sve uzme one uzroke, ne znam, žvakaće, gume, bombone, sve što može pepermint da, da dođe u džamiju, znači da ne ometa ljude, da promijeni odjeću i slično tome jer, jer ometa zaista klanjače i bojimo se da nema razlike između njega i onoga koji je crveni ili bijeli luk. Ovi neki od ovih e, dokaza koje je naveo Ibn Hibban podložni su diskusiji, podložni su diskusiji. Kaže Imam El-Maziri, ovaj hadis po svojoj spoljašnosti kosi se sa riječima poslanika sa Osaleme a, a, e, ili sa njegovim postupkom da je ponekad dulio namaze. Je li dulio ponekad? Jeste, izrišto dulio namaze. Pa kako ćemo pomiriti? Kazat ćemo da je poslanik sallallahu alaihi wasallam ovim dozvolio, znači da se dulje, ali da opća praksa ili pretežna praksa bude da se namazi skrate ili da kažemo da je poslanik sa osvrame znao ko je za njega i da sahabi vole da se odulji i da ne žele da se namaz prekida znajući vrijednost namaza u njegovoj džami sallallahu osvrame i znajući vrijednost i za njega kao imama i sliš o tome pa je zbog toga znači ponekad oduljivao namaze i u tome nema nikakve znači oprešnosti i nema kontradiktornosti. U ome hadisu je dokaz da hadisu nefs da ona e, one unutrašnje one stvari što čovjek osjeća, što mu duša prišaptava, da mu ne kvare namaz. Jer u redu. Jer čovjek kada je iza, iza imama staneš i on počne sa surom Ali Imran. I dok počne ti znaš da neće stati dok ne završi odmah ti crnilo pred očima. Allahu dragi, kada će ovaj sad završiti? Kada će on proučiti džuz i još, ne znam, šest stranica. Kada će on to završiti? Ili drugu suru koja je duga. Pa ima taj hadithun nefs. Duša mu njegova došaptala. Ha, šta, kada će? Hoće li sta, staći na ome? Pa nije stao. I sada će na narednom. Pa opet neće staći na narednom. Je li tako? Zna se čovjeku, znači da E taj hadithun nefs, ta, ta, to došaptavanje duše čovjeku ne kvari njegov namaz. Ne kvari njegov namaz. To uzma se iz hadisa, jasno. Znači, može se djelo zaključiti iz predaje. U ome hadisu je dokaz da je obaveza znači gledati korist jednog čovjeka. U džematu se gleda i korist pojedinca. Nećemo je kazati korist džemata, tebi ako odgovara, živi odgovara, ako ne odgovara, ima i drugi džamija. Ne. Nego se gleda znači i korist, korist pojedinca. U ome hadisu je dokaz o sedu zara'a. A to je preventivno pravničko sankcionisanje, spriječavanje. Nije poslanik sa osreme kazao ovo samo zato što jedan čovjek nije došao i neće dolaziti u džemat i teško mu. Nego je kazao to bojeći da ta pojava ne postane šta? Vi da među ljudima je bilo bi tako. Uzmite dvije džamije gdje imam klanja namaz. Kratko, kako je poslanik sa osaname klanjao? Kako je rekao ome Muazu? Kaže, što nisi klanjao sa ošemsi o duhaha ili e, sebi hisme rabike l'e'ala ili vol lejli i da jakša. Sure znači po pola stranice ili manje od toga. Što nisi, kaže, tako im klanjao? Pa uzmite jednu džamiju gdje imam tako skrati namaz, nekakav znači namaz koji je nekakve srednje dužine i drugi imam koji duli. Gdje će ljudi ići? Tamo gdje je kraće, gdje mu je lakše, znači ići će tamo gdje mu je lakše. Pa se boje znači da ne bude, poslanik sam sam pobojao da to ne bude znači razlog da ljudi počnu masovno ostavljati šta? Namaz uđe macu zbog tog mama. pa je tako žestoko osudio. Znači i tu zatvorio ta vrata i to se zove u šerijetu preventivno pravničko sankcionisanje i to je jedan od izvora šerijeta. Ponekad određena stvar može biti muba i dođe halifa i kaže ne, zabranjeno. Pa muba, zabranjeno. Zato što će taj muba odvesti ljude gdje? U haram ili u zabranjeno. A da ne govorimo znači ovdje kada ljudima to šteti. U jednoj predaji kod imama El-Bezara u njegovom usredu se kaže da je poslanik Salova Osrame rekao Muazu, kaže ili ćeš skratiti namaz ili dolazi da klanjaš sa nama u džematu. Ili je eventualno to kazao u Beju. Allahu alem kome je to rekao. Ili ćeš skratiti a namaz ili dolazi sa nama. U hadisu je došlo jednom da je Ubej dolazi u džemat. Da bi klanjao jaci, da pa bi odlazio klanjao svome narodu. No međutim, Ulema kaže da je to bilo sa Ubejom. Možda je bilo na nekim namazima na koje Ubej nije dolazio. Postoji mogućnost. Ali ova predaja, ili ćeš dolaziti sa nama na namaz, ili ćeš skrati svome narodu, je batil. I ona je opasna. Zašto? ispada da je Ubej bježao od namaza iza poslanika sallallahu alejhi ve selleme u njegovoj džami da bi klanjao svom narodu. Pa ko je taj ko bi pristao da ode klanjati svom narodu, a da propusti jedan namaz u poslaniku iza poslanika džami, ne iza poslanika sallallahu nego iza jednog običnog imama, zbog vrijednosti namaza u toj džami. A da ne govorimo kada klanjaš iza Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme. Pa je ta predaja batil, nije poslanik sa tako rekao, niti je Ubej, niti je ovaj e, Muaz, znači ovaj e, bježao od namaza i za poslanika sa osam da bi klanjao svome narodu. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno da se raziđeš sa imamom kada imaš opravdanje. Dok šafi slučajno se kažu dozvoljeno je kada imaš i kada nemaš opravdanje. Jer kod njih svakako namaz u džatu nije obavezan i znači kada se čovjek raziđe bez opravdanja, no međutim ispravno je da ne treba se razilaziti od imama bez opravdanja. Ne treba se razilaziti, znači, bez opravdanja. Ovo bilo znači nešto o ova dva hadisa koji govore o skraćivanju znači ili toj umjerenosti u namazu na koju je podstakao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ovim smo završili inshallah i drugi tom knjige ili komentara knjige Umdatul Ahkam od Ibn al-Mulakina. Al-I'lam bi fawaidi umdati al-ahkam. Pa ćemo šao tala nastaviti i sa trećim koji isto tako vezan za poglavlje namaza. Nama Allah tabarak i otala da nam olakša nastavak komentara ovoga dijela da nas pouči našoj vjeri da nas učvrsti na istinu. Kresat